ma yudhi rabbu lakini hatusemi kila isipokuwa kile kitakachomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun katika siku hii ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alimzika mtoto wake Ibrahim ndiyo siku hiyo hiyo kasafati shams jua lilipatwa katika mchana ule fafazia an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tume sallam akaingiwa na hofu kubwa sana mpaka ile hofu wakaiona masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam katika uso wa mtume sallallahu alayhi wasallam ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله أبو موسى الأشعر رضي الله عنه wasema يوى للباتوى siku alipokufa Ibrahim kijana wa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama kwa hofu kubwa sana akichelea isije ikawa ni kiyama ndiyo chasimama tizama ile hofu aliyokuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam akaja msikitini fasalla biatwali qiyamin وركوع وسجود رأيته قط يفعله akaswali swala ambayo ilikuwa na kisimamo kirefu kadhalika rukuu yake ilikuwa ndefu na sujudu ndefu sijawahi kumwona mtume sallallahu alaihi wasallam akiswali swala ndefu namna hiyo akawaswalisha mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba wake na kuonyesha hofu aliyokuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Asma radhiyallahu anha qalat fa akhtaa bidir'in hatta udrika biridaihi ba'da dhalika walhadith rawahu muslim mpaka alikosea akachukua nguo ya mke wake mtume sallallahu alaihi wasallam na nguo ilikuwa ni dir' akajifunika nayo alivyokuwa ataka kutoka wakamdiriki mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hajatoka kuwatizama hata nguo iliyochukua sio nguo yako na hii ni kuonyesha namna gani alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwa na hofu siku hiyo na jambo hili Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ana maneno mazuri akizungumza hali tulionao sisi leo na namna alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake likitokea jambo kama hili lilotokea leo يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله jua na mwezi vyote hivi viwili ni ishara mbili katika ishara za ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na uwezo wake makhluqani min makhluqati llah ni viumbe viwili katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala yanjariyani biamrihi wayankasifani biamrihi wa rahmatihi jua na mwezi hung'aa kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na kadhalika hupatwa hivi viwili kwa amri ya Allah na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala فإذا أراد الله تعالى أن يخوف عباده من عقابه الله سبحانه وتعالى فإذا أراد الله تعالى أن يخوف عباده من عاقبة معاصيهم ومخالفتهم كسفهما باختفاء ضوئهما كله أو بعضه الله سبحانه وتعالى أكتاكك وخفيش وجواكه kwa mwisho mbaya wa maasi wanaoyafanya na mikhalafa wanaoyafanya basi huvipata hivi viwili nuru yake ikaondoka au baadhi yake indharan lilibad wa tadhkiran lahum ili kuwaonya waja wake na kuwakumbusha waja wake la'allahum yuhdithuna taubatan huenda wakafanya tauba wakarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala fayaqumuna bima yajibu alaihim min awamiri rabbihim ili waweze kutekeleza yale yaliyowajibu juu yao katika amri za Mola wao juu yao subhanahu wa ta'ala wayab'uduna amma harrama alaihim na kujiweka mbali na yale yaliyowaharamisha kaendelea kusema walidhalika kathura alkusufu fi hadha alasr na hapa pasikilizeni vizuri asema kwa sababu hiyo ikawa kusuf ni sana kutokea katika asri yetu hii fala takadu tamdhi as-sanatu hatta yahdutha kusufun fi ash-shamsi au al-qamar au fihima jami'an na hili jambo kila mmoja wetu leo aliona asema haipiti mwaka isipokuwa imma jua au mwezi kimoja kitapatwa au vyote viwili vitapatwa katika mwaka mmoja na nataka tufahamu kuwa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam hili jambo lilitokea mara moja peke yake hii tulioitaja sahihi qala wadhālika likathrati almaasi walfitani fi hadha alzaman na sababu ya kutokea hili jambo ni wingi wa maasiya na fitna zimekuwa nyingi katika zama hizi tunazoishi falaqad inghamasa aktharu nnasi fi shahawati ad-dunya wengi katika watu wamezama katika shahwa za dunia wanasu ahwal al-akhirah wakasahau majanga ya kesho akhira waatrafu abdanahum waatlafu adyanahum wakaneemesha miili yao wakaivunja na kuiangamiza dini yao aqbalu ala al-umuri al-maddiyati al-mahsusa 'an al-umuri al-ghaybiyyah الموعودة التي هي المصير الحتمي والغاية الأكيدة wengi katika watu leo hawaamini isipokuwa vile wanavyoviona kwa macho yao kuwa mambo ya mada ndio wameyasongeza mbele wakayawacha nyuma na kuyasahau yale ya akhira ambayo ndiyo yako mbele yao ni jambo ambalo hakuna anayeweza kulikwepa ni lazima watakutana na mwisho huo وإن كثيرا من أهل هذا العصر تهاونوا بأمر الكسوف فلم يقيموا له وزنا na wengi katika watu wa asri hii tunaoishi wameliona ni jambo dogo ili jambo la kusufu wala hawakuliona lina uzito wowote walam yuharrik fihim sakina kuna baadhi ya watu sasa hivi kuna kusufu yaendelea habari hawana katika majumba yao si ajabu wameshika simu sasa hivi wakutana video kule juu waangalia na, na, na kesho mtaanza kuona klipu zikianza kutumwa na watu hawajali kabisa habari ya wana kabisa kama anavyosema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala qala walam يحرك fihim sakina وما dhaka الا لضعف imanihim na haikuwa hivyo isipokuwa kwa udhaifu wa imani zao wa jahlihim bima jaa an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam na kutojua yale yaliyokuja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu jambo hili واعتمادهم على ما علم من اسباب الكسوف الطبيعيه wanachokitegemea wao ni zile sababu ambazo zimetajwa na wanasayansi na ni kweli kuwa ardhi inapokuja katikati jua nuru yake haifiki kwenye mwezi kwa hivyo ni hivyo tu alafu itaondoka itarudi kama kawaida ni kweli yatokea hivyo lakini anayevipeleka hivyo nani ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu gani wataja wanaovioni kuwa hii ni indhar kuambia watu kuwa mmezidi katika maasi na baada ya hii kusuf kinachofuata ikiwa hamtatubia ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala hii ni indhar قال رحمه الله تعالى واعتمادهم على ما علم من أسباب الكسوف الطبيعية وغفلتهم عن الأسباب الشرعية والحكمة البالغة التي من أجلها يحدث الله الكسوف بأسبابه الطبيعية wakasahau sababu ndiyo ni kweli ardhi huja katikati baina ya jua na mwezi hakuna aliyekataa katika wanaovioni wa, wa ilmu ya kisheria lakini wasema hiyo ina sababu yake ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hufanya jambo hilo likatokea na sababu yake ni maasi ambayo wengi katika watu leo wamevama ndani yake wal billah kwa hivyo ni jambo la kusikitisha leo wengi katika watu wa asri hii tunaoishi wameliona kana kwamba ili jambo la kawaida ni kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ننغابي katika ishara ambazo Allah subhanahu wa ta'ala awaonyesha waja wake katika hii ardhi lakini wengi hupita wala hawajali wakingeuka na kupuuza zile ishara Mola wao anazoonyesha wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun ila akhir alayat kwa hivyo ni jambo ambalo lahitaji mazingatio na katika kupatwa kwa jua au kupatwa kwa mwezi ndani yake kuna mazingatio makubwa sana mwanzo kabisa katika jambo la tauhid yatabayanu dalalul wathaniyin upotofu wa wanaoabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wabainika haswa wale wanaoabudu jua na mwezi ni pale linapopatwa jua au mwezi unapopatwa hapa waonyeshwa kuwa ikiwa hivi vitu vastahili kweli kupelekewa ibada haviwezi hata kujisaidia nafsi yake kuibakisha ile nuru ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia katika hivi viumbe kwa hivyo ibada yoyote inavyopelekewa viumbe hivi ni ya batil anayestahiki kuabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala muumba wa vyote hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali salatu al-kusuf jua lilipopatwa rak'a mbili katika kila rak'a akarukuu mara mbili na kusujudu mara mbili akasoma kisomo kwa sauti akarefusha sana kisomo chake kiasi ambacho kuwa mpaka baadhi ya masahaba walianguka na kupoteza fahamu katikati ya swala yani hii swala sisi tumeswali leo ina huruma sana alhamdulillah kwa kiasi cha vile sisi tulivyo leo lakini wallahi mtume wa sallam answalisha sala mpaka baadhi ya masahaba wakaanguka wamezirai wampoteza fahamu katikati ya swala kwa namna ile swala ilivyokuwa ndefu na hii yote ni kuonyesha hofu aliyokuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam katika siku kama ile ibadallah madhambi yamekuwa mengi sana watu wa muasi Allah bila ya kujali hii ni indhar Allah subhanahu wa ta'ala atupa uonyo je tutarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala au tutaendelea kinachofuata baada ya khusuf au kusuf ni ikiwa watu watarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala atawarehemu lakini wakiendelea katika maasi wanaoyafanya ni